Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարն անդրադարձել է Ադրբեջանի անհանգստություններին։ Արցախի գիտական կենտրոնը հանրապետության անկախության ծնունդ գիտակրթական ծառայություններից է։ Ֆրանսիայի սենատն այսօր ընդունել է հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող օրինագիծ։ Վրայերթի է ենթարկվել Մոսկվա-Երևան երթուղային ավտոբուսը կամ դուշացներ։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչի հրաժարական է տվել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 13-ի լույս 14-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 30 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրացքային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 470 գրակոց։ Հարավարևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև խոշոր դրամաչափի դիպուկահար հրացաններ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հոկտեմբերի 13-ին հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված միավորումներից մեկում ընթացող գնդային մարտավարական զորավարժության շրջանակում անցկացվել գումարտակային մարտավարական զորավարժություն մարտական կրակի կիրառմամբ, որի ընթացքին հետևել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը։ Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից հայտնում են, թե զորավարժությունը ներառում էր ինչպես պաշտպանողական, այնպես էլ հարձակողական տարժեր, որի ընթացքում պայմանական մարտադաշտում խաղարկվել են հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ներթափանցման գործողությունների, մխրճված հակառակորդի ջախջախման ու հետապնդման եւ կորցրած դիրքերի վերականգնման դրվագներ։ Զորավարժության ընթացքում արձանագրվել են քրակային խոցման բարձր արդյունքներ։ Իրականացվել է զորքերի անընդհատ ղեկավարում, փողգործակցությունն ու ներդաշնագործողությունները ենթակա եւ դրված ստորաբաժանումների միջև գումարտակի հրամանատարի կողմից կազմակերպվել է պահանջվող չափանիշներին համապատասխան։ Առանձին դրվագներում զորախաղերին մասնակից հրամանատարները բանակի հրամանատարի կողմից ստացել են նաև անհրաժեշտ մեթոդական ցուցումներ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հոկտեմբերի 13-ին հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաարդյունաբերական հանձնաժողովի կոլեգիայի փոխնախագահ Օլեգ Բոչկարյովի հետ, ով ժամանել է Հայաստան մասնակցելու սպառազինության եւ պաշտպանական տեխնոլոգիաների Armhightech առաջին միջազգային ցուցահանդեսին։ Կողմերը բարձր են գնահատել ռազմատեխնիկական համագործակցության ներկա մակարդակն ու հաստատել այդ ուղղությամբ հետագա զարգացման անհրաժեշտությունը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Ռուսաստանի արտադրության ռազմական նշանակության արտադրանքի վերանորոգման, տեխնիկական սպասարկման ու արդիականացման հավատարմագրված սպասարկման կենտրոնների ցանցի, ինչպես նաև համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծմանը։ Հանդիպան ավարտին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը պատրաստակամություն է հայտնել արտադրական կոոպերացիայի շրջանակներում շարունակել համագործակցությունն ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափով։ Ցուցահանդես այցելելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է ադրբեջանի անհանգստություններին, որ հատկապես ծրվեցին սեպտեմբերի 21-ի զորահանդեսից հետո։ Ինչ կարելի է ակնկալել մի պետությունից, որը միշտ հայտարարում է նրա մասին, որ փորձելու է լուծել խնդիրը ռազմական ճանապարհով։ Իհարկե, իրենք շատ անհանգստացած են եւ Իսկանդերներով, եւ այն ամեն ինչով, ինչ որ տեսան սեպտեմբերի 21-ի զորահանդեսի ժամանակ այն գործընթացներով, որ տեսնում են Հայաստանի զինված ուժերում։ Մենք պետք է մշտապես պատրաստ լինենք հնարավոր զարգացումներին եւ անենք ամեն բան, որ մեր զինված ուժերը ի վիճակի լինեն հետ մղել նման փորձերը եւ պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության անվտանգությունը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի գիտական կենտրոնը հանրապետության անկախության ծնունդ գիտակրթական ծառայություններից է։ Հիմնադրված լինելով ոչ այնքան վաղուց 2007 թվականի դեկտեմբերին այն արդեն հասցրել է դառնալ երկրի կենսագործունեության ամենատարբեր ոլորտներում պահանջված խորհրդատու արդի գիտական ու մեթոդաբանական ուղղորդումներով։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Այստեղ իրականացվող գիտական աշխատանքների ու հետազոտությունների մասին ոչ այնքան լավ է իրազեկված հանրությունը, չնայած դրանք անմիջական առնչություն ունեն մեր առօրյա կյանքի ամենատարբեր ոլորտների հետ։ Սկսած մեր օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի ու բնական ռեսուրսների ազդեցությունից մինչև տնտեսության զարգացման վրա ունեցած ազդեցություն։ Բացի իրականացվող գիտական հետազոտություններից, հրատարակչական գործունեությունից կենտրոնը աջակցում է նաև գիտական կadrերի վերապատրաստմանը։ Կենտրոնում իրականացված գիտական աշխատանքների սպեկտրը որը բավականին լայն է բնական գիտությունների բոլոր ուղղություններով։ Առ այսօր կենտրոնում իրականացվել են 38 գիտահետազոտական աշխատանքներ։ Ներկայումս շարունակվում են 15 գիտական աշխատանքներ բնագիտական եւ հասակագիտական ուղղվածություններով։ Այդ աշխատանքներից 4-ն արդեն ավարտման փուլում են տեղեկացնում է կենտրոնի փոխտնօրեն Անյուտա Սարգսյանը։ Իդեպ Անյուտա Սարգսյանը նաեւ գիտական խմբի ղեկավար է, որը զբաղվում է գյուղատնտեսության ոլորտում առաջատար ճյուղերից մեկի անասնապահության համար կարևոր խնդիրներից մեկի մեկի ուսումնասիրությամբ, որն է Արցախի հիմնական կերային ռեսուրսների որակական հատկությունները։ Այսօրվա դրությամբ հանրապետության տարբեր տարածքներից ու անաստանպահական խոշոր տնտեսություններից վերցրած նմուշների ուսումնասիրությունները ընթանում են գիտական կենտրոնում ուսումնասիրության վերջում մեր տվյալները նաև ներկայացնել են գյուղատնտեսության նախարարությունը, որոնք կարող են տալ մեծ տնտեսություններին, դրանք օգտվեն այդ գերամիավորներով, այսինքն ուսումնասիրած գերը տալով հասկանալի է մսատվությունն է բարձրանալու եւ կատնատվությունը Կենտրոնում գյուղատնտեսության զարգացման նոված գիտական աշխատանքների իրականացնում եւս մեկ գիտական խումբ գյուղատնտեսական գիտությունների տեխնացու Սարիբեկ Գալստյանի ղեկավարությամբ։ Թեման՝ հողի նվազագույն մշակման ազդեցությունը ագրոարտադրական հատկությունների բարելավման եւ աշնանացան ծորենի բերքատվության վրա։ Աշխատությունը լուծումներ առաջարկում նաեւ բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ ուրվագծում էկոլոգիապես մաքուր մթերք ստանալու հերանեկարները, ինչպես նաեւ հողօգտագործողներին խորհուրդներ տալիս թե ինչպես քիչ ծախսել եւ շատ վաստակ հրապարակել։ Օրինակ թե ինչ տեխնոլոգիա կիրառել, որպեսզի վառելանյութի ծախսը կրճատվի 35-ից 40%-ով, ինչը ցանրակշիռ ցուցանիշ է հողամշակի գրպանի համար։ Իսկ աշխատանքային ծախսումները յուրաքանչյուր հեկտարի հաշվով նվազում են 2150 դրամից մինչև 3000 դրամի սահմաններում։ Արդյունքները իհարկե գոհացուց չեն, հա, որովհետև երկու տարվա ծորենի ցանկերում դրված փորձերի հիման վրա եկել ենք այն եզրակացության, որ մագեսային մշակման դեպքում ծախսերի կրճատելուց բացի բարձրացել է նաև բերքատվությունը, եթե ավանդական եղանակով մշակված ծորենի դաշտից մենք միջին հաշվով ստացել ենք 20-22 ցեններ վեր, ապա մագեսային մշակման դեպքում այդ բերքատվությունը կազմել է 35-ից 40 ցեններ։ Երկու տարել պետք է կրկնենք փորձերը եւ այդ ամբողջ ստացած տվյալները ամփոփելով կարող ենք անել համ համապատասխան առաջարկություն, որբիսի տնտեսությունների հիմնական մասը անցնեն հողի մագեսային մշակման։ Այսպիսով գյուղատնտեսության ոլորտում կտրուկ շրջադարձ է սպասվում, դա կարելի է ենթադրել թե համայնքներում հողամշակների հետ վարչապետի հանդիպումների թեմաներից, թե գիտական կենտրոնում ընթացքի մեջ գտնվող գիտական աշխատանքներից։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների նախագահների խորհրդակցություն, որից հետո ընդլայնված կազմով նիստ։ Նշենք, որ հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանին մասնակցելու համար Հայաստան են ժամանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբաևը, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնին, Ղազախստանի վարչապետ Բակիջան Սագինտաևը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում այսօր կայացել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների արտգործնախարարների խորհրդի, պաշտպանության նախարարների խորհրդի եւ անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների կոմիտեի համատեղ նիստը, որը նախագահել է ՀԱՊԿ արտգործնախարարների խորհրդի նախագահ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նա ներկայացրել է ապրիլին Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրին նվիրված Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ընդգծելով, որ մինչ օրս Բաքուն հրաժարվում է կյանքի կոչել դրանք։ Ֆրանսիայի սենատն այսօր ընդունել է հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող օրինագիծը։ Ֆրանսիայի հայկական գազམ་ակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանը նշել է, որ քաղաքացիություն եւ ազատություն օրենքի բարեփոխված տարբերակին կողմ է քվեարկել 156 դեմ 146 պատգամավոր։ Նրա խոսքով թուրքերը բավականին ակտիվ աշխատանք էին տանում, որ խափանեն օրինագծի ընդունումը, սակայն դա նրանց չի հաջողվել։ Սա նշանակում է, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանը վերջնական ընդունեց հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող նախագիծը։ Եթե լինի դիմում, հարցը կարող է քննարկվել նաև սահմանադրական խորհրդում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարություն է տարածել, որտեղ ողջունում է Ֆրանսիայի Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը։ Հայտարարությունում մասնավորապես ասվում է. Ողջունում ենք Ֆրանսիայի Սենատի կողմից դեռ ամռանը ազգային ժողովում հաստատված հայոց ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը։ Այս քայլով Ֆրանսիան կրկին վերահաստատում է իր արժեքավոր դերակատարումը անցյալում իրականացված ցեղասպանությունների դատապարտման եւ ժխտողականության դեմ պայքարի, ինչպես նաեւ մարդկության դեմ հնարավոր նոր ոչիրների կանխարգելման գործում։ Դուգլաս Մակլուրեր Այսօր Մոսկվայի ժամանակով առավոտյան ժամը 4:30-ի սահմաններում հյուսիսային Օսիայում Բեսլան քաղաքից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա Վթարի ենթարկված Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի վթարից զոհվածներից 3-ը ռուս են, 2-ը հայ։ Նախնական տվյալներով ուղևորատար ավտոբուսի վարորդը կորցրել է ղեկի կառավարումն ու բախվել ճամփեզրին կանգնած ավտոքարշակին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայից Երևան ժամանող ավտոբուսի վթարի կապակցությամբ այսօր ցավակցական ուղերձ է հղել եւ մի շարք հանձնարարականներ տվել Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմիններին հանձնարարվել է կառավարությանը եւ Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությանը հրատապ միջոցներ ձեռնարկել դուժածներին անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերելու, ինչպես նաեւ ամբողջ ցավալով բժշկական օգնություն կազմակերպելու նպատակով։ Միաժամանակ հանձնարարվել է միջոցներ ձեռնարկել զոհվածների եւ դուժածների ընտանիքներին անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Իսկ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նամակով դիմել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար նախարարության օգնությամբ մարդասիրական ավիափոխադրում իրականացնելու համար։ Մարզասերների համար ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարուժան Սուքիասյանը հրաժարական է տվել։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամուլի քարտուղարությունը հայտնել է, որ Սուքիասյանն այլևս չի գլխավորելու հավաքականը։ Կարելի է ենթադրել, որ հրաժարականն ընդունվել է։ Վարուժան Սուքիասյանն ազգային ընտրանին գլխավորել է 2015-ի դեկտեմբերից։ Մասնագետի գլխավորությամբ հավաքականը պարտվել է աշխարհի առաջնության 2018-ի ընտրական փուլի առաջին 3 հանդիպումներում։ Հայկական ֆուտբոլի լեգենդ, Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Նիկիտա Սիմոնյանը կլինի 2018 թվականին Ռուսաստանում անցկացվելիք աշխարհի առաջնության դեսպանը։ Շատ հաճելի է արժանանալ նման պատվի։ Չեմ կասկածում, որ աշխարհի առաջնության կազմակերպչական աշխատանքները լավ կանցնեն։ Հույս ունեմ, որ հաջող հանդես կգա նաև Ռուսաստանի ազգային թիմը, ասել է Նիկիտա Սիմոնյանը։ Հիշեցնենք, որ աշխարհի առաջնության խաղերը կկայանան 2018 թվականի հունիսի 14-ից հուլիսի 15-ը Մոսկվա, Նիժնի Նովգորոդ, Սարանսկ, Կալինինգրադ, Վոլգոգրադ, Սամարա, Սոչի, Դոնի Ռոստով, Եկատերինբուրգ, Սանկտ-Պետերբուրգ, Կազան քաղաքներում։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն տեղումներ առանձին վայրերում մռախող, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագության բարեմտի անկամի, ուտի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 9, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան, թաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է